El preu mitjà de la vivenda de lloguer a Catalunya ha caigut al maig un 0,8% i ha arribat al valor mitjà de 8,58 euros per metre quadrat al mes, segons les dades del portal immobiliari Fotocasa analitzats per l'Escola de Negoci IS. Aquest valor situa un sobre un 20,4% per sobre de la mitjana espanyola, que al maig és del 7,13 euros per metre quadrat al mes, amb un descens general del 0,6%. Pel que fa a la classificació de les comunitats autònomes amb el preu mitjà de la vivenda de lloguer més alt al maig, Catalunya ocupa la tercera posició, només superada pel País Basc i Madrid. En aquestes comunitats el preu mitjà és d'un 9,84 i un 9,17 euros per metre quadrat al mes respectivament. Catalunya va registrar al seu màxim històric en el preu de la vivenda de lloguer al maig del 2007, data en què va arribar a un valor de 12,44 euros. Des d'aleshores ha acumulat un descens del 31%. Al costat oposat, les comunitats amb els preus de lloguer més assequibles són Extremadura 4,52 euros per metre quadrat i Castella-la Manxa 5,03 euros.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 i comencem parlant de Sant Andreu, que acull un acte de record i homenatge a les víctimes del terrorisme. Aquesta tarda a les 18 hores, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes realitzarà un acte de record i homenatge a les víctimes del terrorisme. El monument dedicat a les víctimes del terrorisme a Sant Andreu, a l'Avinguda Meridiana, cantonada en Fabra i Puig. Doncs ara fa 26 anys de l'atemptat als magatzems d'Hipercor de Sant Andreu i per aquest és un dels motius dels quals en parlarem avui en aquest programa. Més coses a comentar, doncs les obres per rellençar el canòdrom s'iniciaran a la tardor. El projecte preveu convertir la instal·lació en un centre connector d'empreses creatives. És una de les vintena d'actuacions que s'iniciaran al districte de Sant Andreu aquest 2013 i que se sumen a les fetes en els primers dos anys de mandat. Sant Andreu ha fet balanç dels dos anys de mandat i ha presentat les principals actuacions que s'iniciaran aquest 2013, unes actuacions centrades, sobretot, a l'arranjament d'espais públics i la posada en menjar, a marxar de nous equipaments. Un d'ells és el Canòdrom, que a partir de la tardor es començarà a transformar en un centre per a empreses creadores i punt de trobada de creadors. Amb l'ICUP s'ha treballat perquè es desenvolupi un viver d'empreses en l'àmbit cultural i artístic seria el nostre Barcelona Activa i Cultural, ens va explicar el regidor de Sant Andreu, Ramon Blasi. L'objectiu és que l'equipament comenci a funcionar el 2015 i per això s'invertiran 1,3 milions d'euros. Tot plegat, a més, anirà acompanyat de l'adequació de l'entorn de l'edifici, que s'està pactant amb els veïns. També a la tardor començaran les obres al Centre Cívic i al Casal de Gent Gran del Baró de Viver, amb una inversió de 2,8 milions d'euros. L'edifici tindrà 1.652 metres quadrats i estarà situat entre els carrers de Quito i Tucumán i la futura plaça del carrer Vit Domènec Savió. Un altre centre cívic que viurà millores a partir de la tardor és el del Bon Pastor, una actuació que anirà acompanyada de la reurbanització dels carrers del nucli antic d'aquest barri. Alhora destaquem importants actuacions en, espai, en espais públics com la reurbanització de la plaça de la Mainada al barri de Navas, la de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i el carrer Filipines a la Sagrera i el passatge Torner a la Trinitat Vella. Durant els primers dos anys de mandat, a Sant Andreu s'han posat en marxa importants equipaments. És el cas de l'antiga caserna de Naves, que s'ha convertit en un centre de serveis per al barri. Hi ha una escola bressol, un centre cívic i habitatges per a gent gran i de lloguer per a joves. Un altre pol d'equipaments és l'antiga fàbrica Fabra i Quats. Ara acull el Centre d'Art Contemporani i la Fàbrica de Creació, una escola bressol i l'Espai Josep Bota. A més, gràcies a la iniciativa 100 per 1000, que suposarà la construcció d'un miler de pisos de protecció oficial, disposarà de 120 habitatges de lloguer assequible. De fet, el districte guanyarà un total de 164 habitatges social comptant aquests previstos a la Fabra i Quats. Més coses a comentar-vos, doncs eh, parlem d'un nou projecte per remodelar la plaça de l'Assemblea al barri de la Sagrera. Els veïns de la Sagrera opinen que la plaça de l'Assemblea de Catalunya no acaba de ser agradable. El, dos, el 1996 es va reformar per construir un pàrquing subterrani i, segons diuen, ha quedat pitjor de com estava. L'Ajuntament té previst reformar-la, tenint en compte les propostes dels veïns. L'obra que està pendent d'adjudicació començarà a final d'any i estarà enllestida l'estiu que ve. És la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Es troba troba a la Sagrera i fa 17 anys es va reformar per primera vegada. El resultat, però, no acaba d'agradar als veïns. Per millorar-la, des de fa gairebé un any, els usuaris de la plaça i l'Associació de Veïns de la Sagrera han aportat idees. La reforma, que costarà gairebé un milió i mig d'euros, serà integral i començarà a finals d'any. Se'n renovarà la pavimentació, el mobiliari urbà i l'àrea infantil. A més, s'instal·laran aparells de gimnàstica. Està previst que s'hi traslladis les fires mensuals Mercajovi i Sagrerar. També hi haurà un monument en record a l'Assemblea de Catalunya que dona nom a la plaça. Entrem ja en plana cultural, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una activitat per als més petits. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del, del cicle Sac de rondalles de lletra petita, per dins i per fora, una activitat per als més petits de la casa. Totes les persones són diferents físicament, però dins del cos també hi ha diferències. Sessió de contes basada en malalties metabòliques. I això és a càrrec de Merche Ochoa. El lloc serà a la Salem infantil de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. I no ens movem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix una xerrada sobre la crisi. Perquè la biblioteca avui us oferirà, eh, us informa a través d'una xerrada sobre les persones afectades per la crisi de Sant Andreu i l'Oficina de Drets Socials de Nous Barris, dos espais eh, d'empoderament ciutadà. Doncs aquesta xerrada serà avui a partir de les 7 de la tarda. La progressiva precarització de l'existència en tots els seus àmbits, laboral, habitatge, salut, educatiu i cultural, i la falta de respostes per part de les administracions i els agents socials assimilats paralitzats davant el paviment de la ciutadania està generant l'autoorganització de les persones per a gestionar les pròpies vides i els problemes que les afecten. Partint de la consciència de que les veritables solucions justes i solidàries venen des de baix i des de la punta l'apoderament de la ciutadania en l'autogestió de les seves vides, la realitat està generant iniciatives per la participació directa i horitzontal. Són espais de suport mutu on, des de la cooperació i la solidaritat entre els veïns i veïnes d'una comunitat, s'intenta col·lectivitzar els problemes individuals per buscar-los solucions comunes, espais de formació conjunta, de denúncia, d'acció directa i assembleària on l'objectiu és crear xarxa per avançar cap a una nova societat i una economia regida per principis de solidaritat, equitat, sostenibilitat i democràcia real. Dues d'aquestes iniciatives són l'Oficina dels Drets Socials de Nou Barris i el punt de trobada d'afectades de la crisi de Sant Andreu, que ofereixen assessorament gratuït en l'àmbit jurídic i social per a problemes laborals o d'habitatge i formació i suport mutu col·lectiu per a les persones que no visquin el seu problema de forma aïllada a càrrec de, de l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris i el punt de trobada d'afectades per la crisi de Sant Andreu es dura a terme aquesta xerrada aquesta mateixa tarda a, a les 7 a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Hem de dir que l'aforament és limitat, per tant, eh, quan abans <laughs> arribeu, doncs millor millor per, per poder seure després. Vinga, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Según Pitigrilli, el amor es un beso, dos besos, tres besos, cuatro besos, tres besos, dos besos, un beso y ningún beso. s'han atret just al mirar-se, sense haver-se dit res. És d'aquelles coses que la vida et dona, dos cops potser màxim tres, i és que els dos senten exactament el mateix. Tot el que viuran, tot el que faran, ho faran per ells, per ningú més i al cap de poc de menys d'un mes s'aniran a viure un pis que bonica serà l'aventura dels dos començar plegats al niu i quan arribi la primavera el mes de març ell hi posarà flors plantes, això diu i faran sopars per inaugurar el pis i així passaran l'etapa més feliç. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons. L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons. Però quan arriba la primavera ja no hi queda llum al pis, no n'hi ha com per posar-hi plantes ni flors a dins. Les setmanes, els mesos van passant, la passió i la il·lusió s'allunyen, es fonen. Potser serà que van cansats, treballen massa, molt més del compte. I després de sopar els vespres, un llegeix al llit, s'adorm l'altre al sofà i els dissabtes ja no esmorzaran al llit amb la calma com abans, fins que els dos veuen que això ja està. S'abracen per últim cop i es prometen almenys llarga amistat, i els dos coincideixen que això no es pot perdre, mai es podran perdre, prometen no perdre L'amor és un petó i després dos petons i després tres petons i després dos petons i després un petó i després cap petó i al final cap petó, això és l'amor. L'amor és un petó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 Doncs hem de dir que aquesta tarda, a partir de les 6, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes realitzarà un acte de record i homenatge a les víctimes del terrorisme. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que hi ha a Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim el, pre el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, el senyor José Vargas. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy es un día muy especial, es un mm. día de muchos recuerdos. Y es un día en el que un año más, y ya se van a cumplir 26, mm. vamos a hacer un acto homenaje a todas las víctimas del terrorismo y en especial a las de Hipercor, aquí en el monumento esta tarde a las 6 que hay en la avenida Meridiana Fabri Puig. es, un, es un acto de homenaje para que la memoria, la dignidad y la justicia no se nos olvide nunca, no a las víctimas, sino a quien nos representa y a nuestros padres, de alguna manera, entre comillas, políticos de este país. Pues te digo esto, te digo esto porque precisamente esta mañana en el Parlamento de Cataluña se ha discutido una propuesta que ha presentado Ciutadans mm. para que bueno se hiciera un rechazo al terrorismo por parte de del Parlamento de Cataluña. ¿Y cuál ha sido nuestra indignación y nuestra sorpresa? y nuestro enfado, lógicamente, que el Parlamento de Cataluña ha rechazado esa propuesta. Por lo tanto, a partir de ahí que cada cual piense eh, buenamente lo que pueda y lo que quiera. No teníamos esta información, pero sí que intentaremos eh, pues, explicarlo lo, antes posible en cuanto tengamos, cuanto nos llegue esta noticia. Muy bien. Mm. Pues ah, también hemos de decir que la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas lleva realizando este acto bastantes años. Sí, bueno, desde que se creó la APO, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, desde el año 2003, cada año, el día 19 de junio, celebramos, eh, no, no es una celebración, hacemos este homenaje a todas las víctimas del terrorismo aquí en el monumento. Desde, ese, desde ese año la Asociación catalana lo realiza. Lo que pasa que anteriormente, al año 2003, lo hacíamos como delegación de la OBT aquí en Cataluña. ¿Y en estos momentos cómo funciona la asociación? Bueno, la asociación funciona, eh, va funcionando. No tenemos eh, un, un espacio físico, no tenemos una oficina porque tuvimos que dejar la que teníamos por falta de subvenciones de la Generalitat o que la Generalitat nos ha retirado en, estos, entre comillas, eh, recortes que está haciendo, nos, nos retiró la subvención que teníamos y por tanto era imposible el poder afrontar los gastos de del despacho. Entonces tuvimos que dejarlo, pero seguimos funcionando exactamente igual. Seguimos funcionando desde los domicilios, a través de Internet, con los teléfonos, con los móviles que teníamos en la asociación. Y si lo que pretendían era el callarnos, era el que desapareciéramos, esto jamás, jamás los políticos lo van a conseguir. Ah, ¿Cuánta gente forma parte de, esta asociación? Pues mira, aquí en esta Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas somos 287 víctimas directas del terrorismo, entre fallecidos y heridos. Si tú le pones pues una media de dos personas a cada una de estas víctimas, pues te puedes hacer una idea de las personas que nosotros atendemos. Eh, la atención que se le da desde la asociación es una atención personalizada en cuanto a lo social, a lo psicológico médico y a, eh, la justicia, ¿no? al, área jurídica. Entonces, eh, seguimos, seguimos dando esa, atención, sobre todo en un momento en el que estamos pendientes de, una, de que se apruebe el reglamento de la ley 29 barra 2011, una ley integral de la, para las víctimas del terrorismo que se aprobó en el Congreso y estamos a la espera de eh, la aprobación de ese reglamento para poder seguir tramitando eh, las más de 120 solicitudes que tenemos pendiente para presentar en el Ministerio. ¿Y cuál es la, la, idea de, de que se quiere presentar? Bueno, la idea de lo que se quiere presentar es precisamente de reconocimiento de, algunas víctimas que todavía no tienen ese reconocimiento como tal, como víctimas del terrorismo, y también de las indemnizaciones que muchas víctimas todavía no han cobrado y que eh, al, incrementarse el baremo de las indemnizaciones en la nueva ley, pues lógicamente se tiene se tienen que cobrar. Bueno, pues eso es eh, bueno y también sobre los derechos adquiridos que tiene una víctima y que están aprobados y que están por ley, ¿no? Eh, todo eso es lo que estamos reclamando y es lo que seguimos reclamando para las víctimas del terrorismo, sobre todo de aquí de Cataluña, a las que tenemos asociadas en esta asociación. Eh, no sé si tenía constancia de que este mismo sábado a la una en el Centro Cívico de Navas Sí, sí, el centro mm. cívico en la calle... Mm, doctor Torre, Exactamente, Doctor Torre número uno. se, va, se va a inaugurar una placa a nombre de Joan Fructuoso Gómez, que eh, murió precisamente en un atentado coche bomba que puso ETA en el cruce de Meridiana con Vizcaya al paso de un convoy de la Guardia Civil cuando estaban mm. los antiguos cuarteles de Navas de Torosa... Pues sí, tenemos constancia de este, de este acto. Lo que pasa que eh, por parte del distrito de San, de San Andrés, mm. pues no se nos ha invitado a, digamos, al descubrimiento de esta placa. Bueno, pues eh, veremos. Y, bueno, y ahí estamos, estamos como no se nos ha invitado, lógicamente no podemos ir ni vamos a ir a ningún sitio donde no se nos invitan, ¿no? Y bueno, y, en eso estamos, en eso estamos, lo sabemos, sabemos que se va a inaugurar esta placa, pero bueno, tampoco han contado con nosotros, con la asociación, para la realización de este acto, y por tanto ahí estamos, quedamos en stand-by, quedamos a la espera. Bueno, pues esperemos que el acto de, de hoy, a partir de las 6 de la tarde, pues sea lo más emotivo posible y que se recuerde pues las víctimas que, han sufrido. Esperemos que sí. Eh, te puedo decir que del gobierno vasco vienen dos representantes, del Ministerio del Interior, del gobierno central también vienen unos representantes, también vienen de Izquierda Unida al e vienen del Partido Popular, vienen de Ciudadanos eh, convergencia no viene, no nos ha dicho nada y de la Generalitat tampoco nos han dicho nada. Por tanto, eh, y aparte de, los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Nacional, Mosso de Escuadra, también vienen. Y vuelvo, te vuelvo a repetir, de la Generalitat no tenemos noticias, están missing y de Convergencia pues está missing también. Bueno, pues de Esquerra, lógicamente, de Esquerra nos han dicho que, no nos han dicho nada y lógicamente de la CUP pues menos todavía. Bueno, esperemos que se vaya solucionando estos temas. Esperemos que la cordura llegue a la mente de algunos de nuestros políticos. Simplemente eso. De acuerdo. La cordura y el saber estar y la ética que tienen que, tienen que tener muchos de nuestros políticos. Lo que sí que está claro es que desde Andreu pues está viviendo esta, este día pues también con bueno, bastante... Mm, yo te voy a decir una cosa. Mm. Todavía no hemos recibido ninguna notificación, ni ningún comentario, ni ningún ningún comentario respecto a que a que venga alguien de la del distrito de San Andreu. Me mm. imagino que sí, que alguien vendrá, pero no tenemos constancia. Bueno, Convergencia, la Convergencia y la Generalitat de Cataluña hace tiempo que dijo que no quería saber nada de las víctimas del terrorismo. A partir de ahí que cada cual piense lo que quiera. De acuerdo, pues haremos... Pero bueno, te, voy a decir una cosa, perdona que te interrumpa. El acto y, eh, va a tener la misma emotividad que si vienen los políticos, ¿eh? Solamente con, con el pueblo y con la gente de aquí de, del barri de Sant Andreu ja tenim i de nou barris uh mhm. -huh. ja, tenim, ja tenim prou suficient. Molt bé. D'acord, doncs senyor Val. José Vargas, moltíssimes gràcies gràcies per por atendernos. Pues vinga, gràcies a vosaltres. Vinga. Vinga, adeu. Bon Bon Déu-n'hi-do. <laughs> doncs, no sé, eh, a veure, potser si des de la Generalitat o des de l'Ajuntament d'aquí del districte eh, doncs saben alguna cosa al respecte doncs, eh, que ens ho facin arribar si, si finalment doncs, pensen assistir a aquest acte o pensen donar recolzament eh, doncs, a, que, a aquesta tramitació de llei que ha intentat fer el grup mm. Ciutadans, ens han dit, a, eh, allà a la Generalitat i que deien doncs, que, doncs, que la majoria de... Bueno, que un partit polític doncs, que, no, que, no. que no ho recolzava. Que no no sé com, com, com, com, com veure això, no? <laughs> D'acord, <clears throat> doncs el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. caminar. El mal vent encara bufa, jo no em canso d'esperar. Per cada fulla caiguda, als arbres hi neix un tany. De dos amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar. El de terra zona, l'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra, ni em lamento pel de mar. la laments de què serveixen gent que lluit i és el que cal. llengua tan viva com les més vives que hi ha. Si quan parlo s'esperveren, jo que si em poso a cantar, canto i canto i cantaria si pogués més fort i clar. Quan les cançons siguin pedres d'indafones i el combat. Amors, arbres i banderes són bons de bon recordar. I breu la cantarella mai més no l'oblidarà. Si de cas no l'heu après, no us canseu de preguntar. Així els pots són com la pluja, la terra, som tots plegats.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 doncs ara mateix la 1 i 8 minuts del matí. Nosaltres ara continuem aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM i el que ens toca ara és parlar de salut. Per això doncs, avui presentem a la infermera del CAP de Via Barcino, la senyora Juana Galindo. Hola, muy buenos días. Ahora, eh, ahora bueno, te oye. Mm, hola, soy Juana. Voy a intentar explicaros un poquito lo que es la, la ola de calor de, desde aquí. Eh, bueno, la ola de calor eh, es el aumento de la temperatura que, se produce en verano. Eh, esta se inició en el año 2003 y hubo en, aquellos momentos un, grupo de, personas que tuvieron que ser ingresadas en, en hospitales y hubo un número de funciones muy alta. ¿Qué pasa con las personas mayores y con los niños cuando existe esta ola? Que tienen disminuida la sensibilidad, los receptores térmicos de la piel y los transmisores. Esto nos altera el centro termorregulador. Mm. ¿Qué ocurre con el organismo? Tenemos una pérdida de capacidad de eliminar este calor corporal. No se regula la temperatura y entonces esta aumenta. Existen cuatro grados en los que tenemos que estar en alerta. El primero sería el grado de la hipertermia. La hipertermia es un aumento de la temperatura y las causas pueden ser el calor externo ambiental y el calor interno. El segundo grado sería el estrés de calor, en el que nos sentimos con un disconfort, un estrés, un nerviosismo. Está asociado al calor ambiental y también puede producirse durante el trabajo físico. El tercer grado sería el agotamiento por calor. El agotamiento por calor es debido a las exposiciones altas temperaturas y el ejercicio de físico muy extenuado. Los síntomas son una temperatura entre 37 y 40 grados, en la que sentimos una sed intensa, un disconfort, una ansiedad, un mareo y un dolor de cabeza. El cuarto grado sería el golpe de calor. La temperatura ambiental es extrema. La persona produce cantidad de calor que no puede eliminar. La temperatura corporal aumenta hasta 40,6 grados centígrados. ¿Quiénes pueden tener eh, estos riesgos? Personas con discapacidad física y psíquica, sobre todo los psíquicos que no tienen movilidad. Personas con enfermedades crónicas, en pacientes mayores de 75 años y también los pacientes que viven solos y económicamente eh, este, tienen tiene, una economía disminuida. ¿Cuáles son los síntomas de calor? La temperatura corporal pues sube hasta 40,6 grados. Tenemos un pulso rápido, una presión baja, la piel está seca, roja, caliente, eh, no tenemos sudor y hay la alteración de muchos órganos. Porque la temperatura corporal eh, sin llegar a la ola de, calor, ¿a qué, qué, temperatura estamos más o menos nosotros? Normalmente solemos estar entre 36 y medio y 37 grados. O sea que es bastante lo, que, lo que sube, ¿no? 4 grados. Sí. Mm. ¿Qué debemos hacer cuando nos ocurre eh, esta situación? Tenemos que trasladar inmediatamente a la persona a un lugar frío. Tenemos que mojarla. Tenemos que darle agua. Tenemos que avisar enseguida a los centros sanitarios, al centro de atención primaria, atención continuada Luego más, eh, más adelante os explicaré a qué números se tenemos que avisar. ¿Cómo debemos prevenir esta ola de calor? En casa controlaremos la temperatura de diferentes maneras. Tenemos que ventilar siempre la casa de noche. Debemos cerrar todas las ventanas eh, durante el día para que no entre el sol. Debemos utilizar algún tipo de climatización, como por ejemplo son los ventiladores y el aire acondicionado. Tenemos que eh, tener siempre eh, la precaución de ducharnos varias veces al día. También eh, tenemos que estar siempre en las zonas más frescas de casa. En la calle, ¿cómo vamos a prevenir este golpe de calor? Nos debemos proteger del sol y de la calor de diferentes maneras. Debemos evitar el sol directo. Debemos llevar gorro o gorra y siempre llevar ropa ligera, preferentemente de algodón o lino. Debemos llevar siempre agua y beber frecuentemente. Porque ahora, por ejemplo, que estamos en, en tiempo de vacaciones ya, la gente que sale pues a hacer alguna excursión es preferible que, salga preparada, ¿no? Que, se, se, tape la cabeza o que vaya con... Sí, sí, es fundamental sobre todo es la protección solar, la mm. protección eh, de, la cabeza con, gorros. Eh, mm. o, y, bueno, y sobre todo el agua. El agua siempre es imprescindible. Vale. Es que, pues bueno, eh, debemos mojarnos la cara y la, cara y la ropa en el, caso de que nos sentamos en esta sensación con el golpe de calor. Mm. Debemos intentar eh, hacer trayectos cortos e ir parando mm, de, forma regular. No debemos jamás dejar, a los niños solos en el coche, mm. ni con las ventanas cerradas. Debemos limitar siempre la actividad física. debemos evitar salir a las horas de mucho sol. Normalmente se recomiendan entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde Debemos reducir esta, esta actividad y siempre tenemos que intentar caminar por las zonas de sombra. Y mejor por ah, cuando ya se haya ido el sol, ¿no? A la hora de caminar. Sí, a partir de las 6, 7 de la tarde es la mejor hora de caminar. ¿eh? Eh, tenemos que, eh, sobre todo, vigilar la alimentación también, sobre todo la, leche y los productos que necesitan refrigeración. beber gelatinas, limonadas, todas bebidas, refrescantes, no muy, no, no dulces y edulcoradas no beber eh, bebidas alcohólicas. Lo que pasa es que si bebes alguna, alguna bebida fría también puede hacer daño el, cuello. Sí, es una de las recomendaciones que se hace. Las bebidas deben ser frías pero no heladas. Es decir, lo que tenemos que intentar es eh, hidratar pero no, no, no, congelarnos de alguna manera, por decirlo. Mm. Eh, debemos evitar también todas las comidas calientes calientes. Eh, e intentemos también eh, tener los medicamentos en lugares frescos y secos, eh, para que no se nos estropeen. Sí, eso es muy importante porque... Luego hay unos consejos específicos para los niños y los para los bebés y los niños menores de dos años. Hay que darles agua de forma seguida, aunque no nos aunque no nos lo pidan. normalmente se les dice que se les dé pequeños sorbos durante cada hora. Hay que evitar siempre el sol directo sobre la piel de los, bebés. Eh, siempre intentar que vaya con, con, camisetas de algodón o de lino. Eh, intentar también que la ropa del coche sea de algodón para que no suden demasiado. Aplicar siempre crema protectora muy alta antes de salir, media, normalmente se recomienda media hora antes de salir y ir eh, renovándola cada dos horas. Porque eres uno de los problemas que hay hoy en día, ¿no? Que la gente sale, sale con crema protectora, pero no sabe qué grado aplicar, aplicarse encima de la piel. No, que... Sí, normalmente se está aplicando, normalmente son 60, ¿no? Las protecciones son de 60 como mínimo. ¿eh? Vale. Eh, entonces, en los niños lo que hay que tener muy, muy en cuenta son los controles de, las entradas y, salidas de, líquidos y de alimentos que se tienen. Mm. En concreto, mm, de, cómo son las eh, deposiciones, porque en, verano se pueden dar deposiciones líquidas mm. o diarreas. Entonces, en, este caso, en el momento que detectemos como, padres que ocurre esto en un bebé, hay que dar enseguida una dieta astringente que consiste simplemente en dar agua de arroz o agua de zanahoria. Si a pesar de, dar este tipo de dieta y dar el agua a sorbos se persiste durante las primeras 24 horas, entonces hay que acudir a la, enfermera de pediatría o a tu pediatra del CAP. De acuerdo. Es importante también que se pongan capotas en los coches o sombrillas y llevar a los niños, aunque los llevemos en el coche, con, con gorra o con sombrerito. Vale hay que intentar que la piel no esté húmeda por los, por los problemas que nos puede llevar a, lo nos puede dar luego más, más adelante. Es decir, la piel siempre tiene que estar seca del bebé. Por eso comento que el, coche tiene que estar, llevar protectores de algodón para que el bebé no sude. Mm, por la noche dejarlos dormir solamente en las camitas con, con una sábana de algodón y nada más y si se tiene que ir a la playa, sobre todo intentar no llevarlos en las horas de, más sol, ah. insisto, entre las 12 y las 6 de, la tarde. Y no llevar jamás a un bebé de menor de un año. Por lo que estoy viendo, el algodón es beneficioso, ¿no? algodón, lino. O es lo eh, que previene más el, hecho la, de sentir el calor. Eso y que esté bien hidratado. Pues bien. <laughs> Queremos que las mamás eh, y los papás cuiden muy bien de sus niños. Sí. <laughs> y además si son recién nacidos más, ¿no? de estos que decías ahora de uno entre entre uno y dos años pues mm. es, necesario pues tener prevención y que podamos pues hacer un, eso pues darle una protección no a la hora de, esta ola de calor que quizá nos aceche ahora pues a ver cómo lo conseguimos ahora es importante sobre todo que apuntéis eh, eh, a qué teléfonos, eh, si, ocurriera esto, que esperemos, que no, hmm. a dónde debéis avisar para que se os pueda mm, atender. los teléfonos del CAP son 93 274 1376, 93 274 1407. También podéis pedir ayuda al 902 111 444. Sanidad responde. Gracias a todos. De acuerdo, pues muchas gracias. Mm, muchas gracias, Juana. Ahora continuamos con la Pues hablando un poco de la ola de calor, ¿no? También, a ver, ¿qué, ten, qué tenim a dir avui? Bueno, jo només volia donar les gràcies per mm. l'oportunitat que Radio Trinitat ens dona als professionals del CAP Via Barcino. Soc Conxita mm. Mañaner, adjunta a la direcció, i en nom de tot l'equip vull donar-se les gràcies de nou per aquesta oportunitat. Altres anys ja ens heu sentit que hem parlat de l'ona de calor millor al centre cívic mm. o dintre del CAP, i aquesta vegada doncs, hem volgut sortir a la ràdio i doncs res, que és un agent de salut mm, estupendo per la nostra població, que l'escolteu, que l'escoltarem i que participarem. I si us interessa que parlem d'algun tema en concret, doncs a través de Radio Trinitat ens ho feu saber mm -hmm. i amb mhm. molt de gust doncs vindrem a explicar-vos allò que us convingui. Gràcies. Doncs recordeu que tenim un número de telèfon, el 933456454, que és obert les 24 hores perquè vosaltres doncs, deixeu els vostres missatges o ens feu arribar doncs, a qualsevol dubte, queixa o suggeriment. Doncs això, moltes gràcies Juana, moltes gràcies Conxita per haver vingut aquest matí aquí a Radio Trinitat Vella i esperem doncs, que poder comptar amb vosaltres més endavant per poder continuar explicant doncs, aquests temes tan interessants que ens heu portat avui. Gràcies, Jordi. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. crueltat ignorada m'ha vençut. Però avui ja és tard, aquest món t'ha fet insensible als crits d'aquella gent, perquè sempre havies tingut llums i he provat de fer-te cec als meus ulls i que no ja de poder-te tenir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 Bé, jo suposo que bé, no? Uh -huh. Jo espero que vingui gent i que, i que bo, tot, tot surti bé, no? Uh -huh. En principi és una xerrada per explicar una mica el moviment i res més. Uh -huh. Uh, doncs eh, sí, aquesta xerrada és organitzada per dues entitats, com són l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris i el punt de trobada d'afectades per la crisi. Sí. Mm, aquestes dues entitats, què és el que realitzen? bé, aquestes dues entitats treballen, a veure, hi ha entitats que el moviment del 15M ha sortit una mica, eh, cadascú ha fet un, un, un front de lluita, no? i aquestes entitats fan el seu treball, no? una per un costat, l'altra per l'altre, i nosaltres la nostra també, o sigui que eh, finalment el moviment del 15M ha, ha caigut en una, en una situació de eh, fer fronts de lluita molt concrets, eh, no -huh. Mm. tant d'assemblees, sinó de fer treball concret. No? Uh mm-hmm. -huh. Hem de dir que eh, també fan una mica d'assessorament no, a les persones. Sí, efectivament la idea és no solament parlar o no solament fer coses, sinó ajudar la gent, no? I aleshores per això és que se fa també aquest assessorament a les persones que, que vulguin o que puguin o que necessitin aquest, aquesta informació o aquest assessorament. Uh -huh. Perquè, per exemple, un dels casos importants eh, que s'han donat a, doncs, a Sant Andreu és el tema de de les, de les cases, no? que les, alguns dels, dels que viuen a, a la seva casa doncs, han hagut de desallotjar-la mm, per, per la hipoteca penso que això és molt important. Bé, la PAC, està, la, la plataforma antipoteca, està fent mm. un treball molt bo, no? Eh, tota, cadascuna de les cases que s'han salvat estaven importants, no? Mm. I vull dir que també aquí a, a, a Sant Andreu s'ha fet el treball de Sabre Meques Cantic, que ha sigut mm -hmm. molt important, sobretot per torçar una mica la, la, la mà de l'Ajuntament, no? Que volia mm -hmm. eh, treure 180 cases i finalment ha quedat molt, molt reduït penso mm. que són 6 o 7. No? Home, mm, potser el, el, el que és important és que una persona que hagi de ser desallotjada doncs que no visqui aquest problema eh, només, només ell mateix, no? que busqui ajut i que busqui recursos per poder sortir-se'n. Sí, part d'aquestes associacions fan això, és a dir, eh, fan l'assessorament i sobretot que la gent eh, no sap què fer moltes vegades no? amb una mm. qüestió de desnonament. I, a més a més, eh, molta gent cau també en una depressió molt forta, perquè, clar, mm. eh, en el carrer no? d'un dia per l'altre. I aleshores això sí que és molt important. I, i penso que la, la, la, el, el el fer costat no? a la gent que, que, que està en aquesta situació és molt important perquè no se sentin sols, no? És uh -huh. a dir, no és només el seu problema, no és només el nostre problema, sinó que és un problema de tots, no? És un uh mm. -huh. problema del veïnatge en total. Perquè de quina manera rep l'administració aquests problemes? Bueno, passa molt, és a dir, l'administració, eh, si és una propietat privada, la propietat privada denuncia el jutjat, el jutjat fa eh, l'ordre de desnonament i l'Ajuntament pues, executa l'ordre, no? És a dir, entre la policia urbana i els Mossos d'Esquadra pues, fan el desnonament en, al costat del jutjat, no? Uh -huh. Però clar, la, la situació és que eh, ten, tenim tants de pisos buits no? a Catalunya i a Barcelona que és una, una, una cosa increïble com els bancs o els propietaris es fan amb més i més pisos buits i porten la gent al carrer i a la desesperació, no només és al mm. carrer, no? Perquè jo penso que eh, la gent no s'adona bé fins que ho perden, no? Que, que la casa és també un lloc de seguretat, és el teu joc, no? És el teu cau, no? D'on pots, mm. pots fer el que vulguis i eh, et quedes sense vida privada, no? Estàs mm. al carrer, no? I això és molt important. Clar, és que limita força el que és eh, la, la, la ciutadania, no? Sí, a veure, nosaltres tenim problemes de gent, per exemple, que, que pues, una parella que ha deixat o que un d'ells ha perdut el treball i aleshores què fan? No? Bueno, pues, intenten pagar la hipoteca amb una sola persona i això és molt difícil, no? Perquè mm, les hipoteques sí. estan, com tothom sap, estan, estaven caríssimes, ara ja els pisos no valen els que valien abans, però eh, els bancs demanen eh, el tot, no? El complet de lo que havien del que havien donat i aleshores és molt dur per a aquesta gent donar-se compte de que estan al carrer d'un dia per un altre. Uh mhm. -huh. I per això serveixen aquestes entitats per donar recolzament i solidaritat amb aquestes persones afectades. Jo penso que la solidaritat és molt important i que sobretot la gent no se senti eh, sola, no? perquè eh, aquesta societat, el, el sistema capitalista que tenim destrossa la, la gent i la individualitza, no? la illa, no? la uh mm. -huh. deixa sola. No? I el donar-te compte de que no estàs sol, no? de que hi ha gent que està està al teu costat, fa que eh, prenguis ganes de lluitar, no? prenguis mm. ganes de, de dir, bé, no estic sol i, i entre tots sí que podem fer coses. No? Mm -hmm. Perquè d'aquesta manera és com va néixer el moviment del 15M, també. Sí, clar, el moviment del 15M va ser un moment de, de sortida al carrer, de posar mm. la política de nou a les places, és a dir, intenta treure la política de mans dels polítics i que la fem els ciutadans. No? Jo penso que ha sigut la majoria d'edat no? de, de, de la gent que ha passat de ser de ser uns meros súbdits a ser ciutadans amb consciència ciutadana i en donar-se compte de que els problemes dels altres també són els meus. No? I mm. això és molt important. Doncs et passo amb la meva companya Marta, que també té alguna pregunta a realitzar. Sí. Bon dia, Felip. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, a banda dels desnonaments, eh, quins altres problemes eh, destacaríem a, eh, a que tenim en els nostres barris? Uh, <laughs> El problema que tenim és el sistema en el que estem. No? És, ja no és qüestió només de sanitat o d'educació, que tenim aquests problemes al barri, al, al poble no? de Sant Andreu i a, i a tot arreu. Eh, no només és la, la deuta, eh, no només és els desnonaments. No? Jo penso que això ha sigut un atracament generalitzat a la, a la població i ara començaran amb les pensions, és a dir que eh, tothom està en aquesta situació de precarietat en aquest moment, no? precarietat que no saps què passarà amb tu i aquesta sensació de, de, de, de manca de futur. No? Tenim un atur brutal entre la joventut molt més encara, la, les dones també, i aleshores eh, eh, jo penso que aquesta gent, quan van posar la neuta, l'article 135, no? que, que aquesta traïció que van fer entre el PSOE i el PP a, a Madrid, eh, eh, era una, una forma de dir eh, és més important pagar la deuta als bancs alemanys que, que la gent de, de Catalunya visqui bé. No? I aleshores eh, eh, jo penso que el contracte social entre la ciutadania i els seus governants està trencat. Uh mm. -huh. I un altre col·lectiu, vull dir, m'imagino que ara que ho comentava són els dels pensionistes. Eh, cada mes, per l'altra banda, són persones que, que igual tenen, tenen menys, recu menys recursos encara, vull dir, m'imagino que també teniu dirigit això a, a, a convidar d'aquí, no? Bé, la, el tema de les pensions és, és eh, senzill. Bueno, a Espanya és molt senzill perquè té una caixa única, no? I la caixa mm. única de la Seguretat Social s'alimenta de dues coses, no? Primer, de la gent que, que treballa i clar, amb 6 milions de, per de, de persones a l'atur no entra suficient, no? I mm. després dels baixos salaris, no? Perquè si tens uns salaris mitjans o alts, doncs podries pagar més, però eh, això no es pot fer, no? I aleshores eh, és una trampa dir que no tenim diners per la, per la, per la gent gran o per les pensions quan eh, el problema no és de tindre o no diners, sinó, eh, sinó de com fas caixa, no? com fas caixa sense eh, donar post de, llocs de treball i sense donar uns salaris dignes, no? I aleshores eh, és normal que diguin ara, ah, les pensions, les pensions baixaran, eh, no, no, no pujaran més que l'IPC, etc etc. no? Però això és una trampa, eh? La trampa està en què el govern i l'Estat i el govern de Catalunya haurien de donar eh, jocs de treball i, per tant, aquesta inversió en, en estem produint nous jocs de treball, s'han donat els diners als bancs i aleshores no hi ha diners, clar. És difícil albirar una nova societat, no?, amb tot això que portem a sobre i tot això que estem vivint. Bé, jo penso que la ciutadania té que pensar una mica més en, la, en el seu futur i, d'alguna manera, superar aquesta situació no baixant el cap, sinó tot el contrari. No? Jo penso que el mm. moviment 15M ha fet això, no? alçar eh, mm. el cap i ah, dir estem aquí, estem a les places, i després no solament a les places, sinó que ens preocupem de tot, no? de mm. tot una mica. No? Aleshores, primer es va fer aquest, aquesta fragmentació i jo penso que en aquest moment també hi ha un moviment molt important de confluència, no? de gent que vol, vol eh, fer coses diferents i també a la política, no, no només a la societat, sinó també a la política. Mm. D'acord, doncs aquesta tarda tot això ens serà explicat a tota la ciutadania que vulgui eh, presentar-se a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que es troba al carrer Galícia número 16 i esperem doncs, que aquesta trobada, aquesta xerrada doncs, aclareixi una mica els dubtes que té la gent a l'hora de tirar endavant amb el seu projecte de vida. No? sí, jo penso que l'important és que la gent es doni compte de que pot fer coses, no? de que no mm. és, no és només el que diguin els polítics o la gent que té poder, sinó que també nosaltres tenim poder i els donem a ells i així ens pinta, <laughs> així ens va mm. al cap. No? I, mm. i bueno, només serà donar-vos també les gràcies pel vostre treball. No? Uh mm-hmm. -huh. Molt bé, doncs Felipe Agoranguren, membre de l'organització d'aquesta xerrada, moltíssimes gràcies per haver assistit avui al nostre programa i esperem doncs, que aquesta tarda sigui un èxit aquesta, aquesta trobada. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Adéu. Bon Molt bé, doncs ja ho sabeu, la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, us informa a través d'una xerrada sobre les persones afectades per la crisi de Sant Andreu i l'Oficina de Drets Socials de Nou Barris, dos espais d'empoderament ciutadà. Eh, serà avui a les 7 de la tarda i no us ho podeu perdre. El que fem ara mateix és una... Anem cap a l'agenda, vinga, ràpid. I un dels temes importants que hem de tractar dins la nostra habitual agenda, l'agenda d'avui, és que ja s'han esgotat les places per la presentació de la campanya de socis del Sant Andreu. Avui es fa la presentació de la campanya de captació de socis per a la temporada 2013-2014 que han generat molta expectació superant totes les previsions. En més de 48 hores es van exaurir l'aforament de la sala Versalles i per aquest motiu el club ja no pot atendre més peticions. Doncs aquest fet demostra que el Sant Andreu està més viu que mai a nivell social, un motiu d'orgull per tots els andreuencs i andreuenques. La col·laboració entre el bar Versalles i la Unió Esportiva Sant Andreu no podia començar millor. Des del club s'espera que tot tota aquesta expectació es tradueixi en un gran èxit d'una campanya que segurament no deixarà indiferent a ningú. Doncs ja ho sabeu, avui aquesta presentació de la campanya de captació de socis de la qual us en parlarem demà i és que es tracta d'un acte en què s'informarà de totes les novetats que hi haurà per incrementar la massa social del club, del Club Sant Andreu. Molt bé, doncs eh, d'altres informacions també ens porten a parlar del Sant Andreu i és que arriba al campus d'estiu 2013. Aquest diumenge, al Parc de la Maquinista, hi trobareu un passeig educatiu per les escoles públiques de Sant Andreu. Un any més, el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu aquesta vegada com a novetat amb tres possibilitats, campus general d'iniciació, campus de tecnificació per línies i campus de porters. La inscripció es pot fer descarregant el, drip, el díptic i portant-lo emplenat a les oficines. El díptic el trobareu a uesantandreu.cat. Eh, a més dels entrenaments, el campus comptarà amb d'altres activitats esportives alternatives com piscina o excursions setmanals. Els nens i nenes que s'hi poden apuntar dels 4 als 16 anys esmorzaran i dinaran a les mateixes instal·lacions. Els pares, a més de les tres opcions del campus general d'iniciació de tecnificació per línies de deporters, podran triar el número de setmanes que volen apuntar els seus fills, des d'una fins a 5 setmanes. Les dates van del 25 de juliol de juny al 26 de juliol. Exacte, un mes 嗯。 complet de 25 de juny al 26 de juliol. Hem de dir que el pagament s'haurà de fer en el moment d'inscripció a les oficines del club de la Unió Esportiva Sant Andreu i primer cal descarregar el díptic, tal com us dèiem, que eh, doncs podeu trobar a uesantandreu.cat i imprimir-lo, emplenar-lo amb les dades pertinents per poder-lo portar en el moment d'apuntar-vos. I ara ens anem cap al Centre Cultural Can Fabra perquè us ofereix, continua oferint-vos aquesta activitat que es diu Gent de Festa, les Festes Catalanes. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre Cultura número 24 s'ofereix aquests dies a la sala Passadís de l'Auditori l'exposició Gent de Festa. Eh, l'exposició Gent de Festa és una mostra documental i fotogràfica sobre les festes catalanes i la implicació social. A través de diferents panells informatius, fotografies, projeccions i material elaborat es podrà aprofundir en diverses tradicions centenàries, danses circulars com la sardana, de remot origen mediterrani o danses d'origen magribí com la jota, elements espectaculars com els gegants i els capgrossos. Doncs tot això és el que podeu trobar al Centre Cultural Can Fabra, representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català, cultes ancestrals en tribut a l'aigua i el foc com a béns col·lectius, així com tot un seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. La mostra és cedida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona.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 D'aquesta manera ho deixem. Nosaltres ja ens retrobem demà a la mateixa hora. Donar les gràcies a Ricardo Malabé i a la, i a la Marta Sanz. Adéu-siau.